Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alam tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Muhammed, Rabbinin fil sahiplerine nasıl yaptığını görmedin mi? Alam yec'al keydehum fi tadlil. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Ve arsale aleyhim tayran ababil. Hem üzerlerine ebabil kuşlarını gönderdi. Bu kuşlar onlara pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Nihayet onları yenmiş ekin yaprağı gibi yapıverdi.